Եթերում «Սպորտ մոլորակ» հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Անհերքելի է, որ ցանկացած սպորտաձև նպաստում է ֆիզիկապես ու հոգեպես առողջ եւ ուժեղ մարդու կայացմանը, դասյարակում է կազմակերպվածություն, պատասխանատվություն, օգնում խոչընդոտներ հաղթահարել թե ֆիզիկական, թե հոգեկան ուժի շնորհիվ։ Մարզական մեծագույն իրադարձություններից մեկն էլ 1999 թվականից կազմակերպվող համահայկական խաղերն են, որոնց կարևորագույն առաքելությունը տարբեր երկրներում բնակվող հայ մարզիկներին միմյանց մոտ հավաքելը, շփմանը նպաստելն է, ինչպես նաև հերանեկարային մարզիկների բացահայտումը։ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք հերամիացնության դերն ամենուր է կարևորվում, այդ թվում եւ սպորտում։ Արցախում նույնպես մարզական կյանքը բավական ակտիվ է եւ մեր մարզիկները նույնպես նվաճումներ են ունեցել։ 6-րդ համահայկական ամառային խաղերի նշանակության Արցախի մասնակցության եւ արդյունքների, նաեւ 4 տարի անց կազմակերպվելիք հաջորդ խաղերից ակնկալիքների մասին զրուցեցինք կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանելյանի հետ։ Պարոն Դանիելյան, նախ ուրախ եմ ձեզ ողջունել սպորտ մոլորակ հաղորդաշարի շրջանակներում եւ կցանկանայի վերջին սպորտային կարևոր իրադարձության մասին ծավալվի մեր զրույցը, այն է համահայկական խաղերի, որոնք նաեւ Արցախյան մաս ունեին, ինչ կարող են տալ եւ առհասարակ Արցախյան մասը Արցախցի մարզիկին ինչ տվեց։ Առաջին հերթին համահայկական խաղերը դա ոչ միայն Արցախի ժողովրդի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի համար միասնության խորհրդանիշ է, որը որ սպորտով իրար հետ կապվում է, նոր ցանցություններ են ստեղծվում, արդեն ոչ միայն սպորտային միջոցառումներ է լինում, որ տարբեր երկրներից ցանկություն են հայտնում գալ տեսնել Արցախ աշխարհը։ Այս տարի յուրահատուկ էր նաև այն բանով, որ ոչ միայն ջահավարվեց Արցախում, դա արդեն երկրորդ համայնքական խաղերն է, որ ջահավարվում է Արցախում, ջահերից մեկը, ավելի կոնկրետ ասեմ։ Երկրորդ հերթին յուրահատուկ էր նաև նրանով, որ ֆուտբոլի եւ վոլիբոլի խմբային մրցակցություն գործողությունները անցկացվեց Ստեփանակերտ եւ Ասկերան քաղաքներում, որը մեծ խթան է հանդիսանում մեր ֆիզկուլտուրայի եւ մասսական սպորտի զարգացման համար։ Մեր մարզիկները մասնակցել են համահայկական խաղերին 11 սպորտաձևում, գրավել են 4 առաջի տեղեր, 4 երկրորդ տեղեր եւ 3 6-րդ տեղեր։ Դա մեր սպորտմենների համար վատ ցուցանիշ չէ, կարելի ավելի ձգտել նորանոր նվաճումների, որ เป զի հաջորդ համայնական խաղերին արդեն ավելի մեծ ցուցանիշներ ցուցադրեն, ավելի շատ առաջ տեղեր գրավեն։ Իմ կարծիքով այս համահայկական խաղերը ստիմուլ կտա մնացած սպորտսմեններին, իրանք էլ կձգտեն, որպեսզի մասնակցեն, քանի որ դա աննախադեպ միջոցառում է հայ ազգի համար։ Քանի որ միավորում է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Նաև օգնում է բացահայտել երևի մարզիկների ինչ որ Այո, տարբեր սպորտաձևերը մենք արդեն կարողանում ենք բացահայտել հեռանկարային սպորտսմենների եւ մարզիչների տեղում այդ նման սպորտսմենների հետ ավելի մեծ աշխատանք կատարեն, որպեսզի այդ սպորտսմենները ոչ միայն համահայկական խաղերով բավարարվեն, այլ սկսած Հայաստանի առաջնություններից, մեծահասակների, պատանի երիտասարդ, որ ավարտվում է տարիքային խմբերը, սկսում է արդեն պրոֆեսիոնալ սպորտային կյանքը մեծահասակների տարի միջև։ Արդեն որ սկսեն մեծահասակների մեջ ավելի մեծ արդյունքներ տալ եւ դրանից հետո արդեն կընդգրկվեն Հայաստանի Հանրապետության սպորտային հավաքականների մեջ եւ արդեն կմասնակցեն Եվրոպա եւ աշխարհի առաջնություններին։ Իդեպ խաղերին նաեւ պատանի մարզիկներ են մասնակցել թե միայն մեծահասակները։ Այս խաղերը հենց յուրահատուկ է նրանով, որ տարիքային սահմանափակումներ չկա հենց Արցախի թիմից մեկ բրոնզե մեդալակերներ են եղել սպորտային բարերի մեկ զույգ, որը ներկայացել են 10-ից 16 տարեկան երեխաների մեջ, դա էլ ընդգրկված էլի համահայկական խաղերում։ Տարբեր սպորտաձևերում տարբեր հատկություններ կար։ Օրինակ շախմատում չէր թույլատրվում բարձր կլասի շախմատիստները խաղային, միայն սիրողական շախմատիստներն էին խաղում, ֆուտբոլում չէին թողում առաջի եւ բարձր լիգայի ֆուտբոլիստներին խաղային։ Կարելի ասել հնարավորություն է նաեւ հնարավորություն է են տալիս այդ հաջողության հասնել, փորձել հաջողության հասնել։ Հասնել այդ սիրողական սպորտով զբաղվողներին։ Բայց սպորտաձևեր կային, օրինակ, պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ են մասնակցում սպորտի վարպետները, միջազգային կարգի սպորտի վարպետները, օրինակ սեղանի թենիսում նման մարդիկ են մասնակցում։ 4 առաջի տեղը գրավել ենք ֆուտբոլի հավաքականի թիմն առաջի տեղ գրավել, սեղանի կանանց թիմն է գրավել, որ կանանց թիմը բաղկացած է 3 աղջիկներից, սեղանի թենիս էլի մեր աղջիկները զույգային խաղում գրավեցին առաջին տեղ եւ անհատական սրանի տենիսում էլի մեր աղջիկներից մեկը գրավեց առաջի տեղ։ Իդեպ որ մարզաձևերում են ավելի մեծ հաջողությունները, անհատական թե թիմային։ Այս պարագայում թիմայինը մենք մեկնվում ֆուտբոլ աշխարհում ամենամասսայականություն ստացած սպորտաձևն է, որից մենք առաջ տեղ են գրավել։ Սեղանի թենիսում եւ թիմային ենք առաջ տեղ գրավել եւ զույգային եւ անհատական։ Թեթև ատլետիկայի 3 արծաթե մեդալ նվաճեցինք, 4 բրոնզե մեդալ, մեկ արծաթե մեդալ գոլֆից նվաճեցինք, ճիշտ է գոլֆը։ Այնքան մասսայականություն չի վայելում։ Մասսայականություն չի, բայց դե աշխարհում շատ պոպուլյար սպորտաձև է։ Մեր վոլիբոլի թիմը էլի երրորդ տեղ գրավեց։ Ընդհանուր առմամբ համահայկական խաղերը հենց բաղկացած է թիմային սպորտաձևերից, որովհետև շատ քիչ ինդիվիդուալ սպորտաձևեր կան, օրինակ մենամարտեր ընդհանրապես չկան։ Մի քանի ինդիվիդուալ սպորտաձև կա, դրա համար մեր մոտ ավելի շատ արդյունքներ եղել է թիմային սպորտաձևերից։ Իսկ դա հենց մտածված է այդպես արված, որ ավելի շատ թիմային սպորտաձև վերանգրկվեն, այսինքն այդ միասնականության գաղափարը ելի ինչ որտեղ շեշտվի։ Երևի հենց այդպես էլ մտածել են, որ թիմային եւ խաղային սպորտաձևերին ավելի շատ մտցրել, ֆիզիկական սպորտաձևից միայն բազկամարտն է մտցված այդ խաղերի մեջ, որտեղ միայն ուժն են չափում։ Համահայկական խաղերում կանոնակարգով այնպես է արված, որ այն սպորտաձևը, որտեղ որ 8 երկրում զբաղվում են, այն դեպքում այդ սպորտաձևը մտցնում համահայկական խաղերի մեջ։ Օրինակ իմ ցանկությունս կլներ մեր ազգային սպորտաձևը դա կոխմբ շամարտն է, որը ցավոք սրտի միայն Հայաստանում են զբաղվում, բայց հետագայում օրինակ որ մտցնվի համահայկական խաղերի ծրագրի մեջ, իմ կարծիքով էլի շատ արդյունավետ սպորտաձև կլինի, որովհետև կողմ բշամարտում կարող են մասնակցել ցանկացած բշամարտի ներկայացուցիչներ, թե լինի սամբո, ձյուդո, ազատ ոչի, հնարավորնական, ընդգրկելու ենք հաջորդ տարիներին, որպեսզի զարգացնենք, պահպանենք, քանի որ դա մեր ազգային արժեքն է։ Արցախը ունի խնդի ճանաչվելու մարզիկների միջոցով ճանաչելի են դարձնում ճիշտ է ինչ որտեղ բայց ամենայն դեպս չճանաչված երկրի խնդիրը միշտ մնում է։ Համահայկական խաղերը նաև այդ առումով երևի կարող են իրենց գործ տանել, օգտակար լինել այսինքն։ Համահայկական խաղերը հենց մեծ գործ են կատարել հենց այն առումով, որ ֆուտբոլը եւ վոլեյբոլը անց են կացրել Ստեփանակերտում, չէ որ ամբողջ աշխարհը այդ օրերին դիտում է հետաքրքրված այդ ինչ համահայկական խաղերը, ինչ միջոցառում է եւ Արցախ անունը շատ տեղերում է նշվում, թե բացման արարողության ժամանակ Արցախ առաջինն է դուրս եկել մարզ հրապարակ, թե փակման արարողության ժամանակ է շատ նշվում Արցախ անունը։ Համահայկական խաղերը շատ մեծ խթան է հանդիսանում աշխարհին ճանաչելի դարձնելու համար։ Ինքներդ Արցախյան մարզական կյանքի համար ինչ կցանկանայիք։ Առաջին հերթին կցանկանայի Արցախ աշխարհը ճանաչելի դառնալ ամբողջ աշխարհին։ Հայաստանը մեր մայր հայրենիքն է։ Ուղղակի Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու պատճառով, որ մեր մարզիկները մասնակցեն Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների, մեր օրդներքի ներքո եւ մեր դրոշի ներքո։ Խնդիրը նրանում է, որ մեր երկիրը ճանաչելի դառնա։ Իսկ առանձին սպորտաձևերում ինչ խնդիրներ կցանկանայիք, որ լուծվեն առաջնությունների մասնակցելու առումով կամ նյութատեխնիկական բազայի։ Առաջնահերթ կցանկանայի ավելի ուժեղ պատրաստվեն ավելի ուժեղ մասնակցություն ցուցաբերեն տարբեր մրցաշարերի, միշտ լավ արդյունքներով վերադառնան, որտեղ որ լինեն գնան մասնակցեն, միշտ բարձր արդյունքներով վերադառնան հայրենիք, միշտ Արցախի անունը բարձր պահեն եւ միշտ Արցախ աշխարհը ճանաչեն մեր սպորտով, որ իմանան, որ Արցախում գոյություն ունի սպորտ հասկացողություն, պրոֆեսիոնալ սպորտ եւ սպորտի մասսայականացում կա եւ զարգացում կա մեր Արցախ աշխարհում։ Որ օրինակ ինչ որ միջոցառումներ են անցկացնում տարբեր սպորտաձևեր, թեկուզ օրինակ Ռուսաստանը սահման չունեք, բայց համարվում է մոտ երկիր։ Տեսնում ենք ինչ սպորտային մեծ միջոցառումներ են անցկացնում թե Ռուսաստանում, Վրաստանում այս տարի երիտասարդական խաղեր են անցկացրել։ Արդեն սպորտային նախանձություններ են լինում, ինչու մեր երկրում չի կարելի անցկացնել նման միջոցառումներ։ Թող գան տարբեր երկրներից մեր պետությունը տեսնեն։ Հիմա էլ որ համահայկական խաղերին Իսպահանից, Լիբանանից, որ եկել էին մասնակցել, նայել, մարդիկ կային, որ առաջի անգամ են Արցախ եկել եւ շատ հրապուրված էին եւ ցանկություն են հայտնել, որ հետագայում արդեն ոչ թե միջոցառումների համար կգան, այլ կգան իրենց հանգիստ անցկացնելու Արցախում։ Հենց մի տեղ էլ туриզմի համար ընդհանրապես սպորտը մեծ խթան հանդիսանում եւ մեկը մյուսի հետ կապված ոլորտներ են։ 4 տարի անց կրկին կանցկացվել նահամայկական խաղերը եւ կցականայի մնալ ձեր ակնկալիքների մասին Արցախի մասնակցության սպորտաձևերի ավելի շատ ընդգրկման մենք պլանավորում ենք հաջորդ համահայկական խաղերին ընդգրկել նաեւ մի քանի սպորտաձևեր մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ որպեսզի ավելի մեծ քանակով ելույթ ունենանք համահայկական խաղերին եւ հուսով եմ այս 4 տարվա ընթացքում մեր հույսերը չեն խափանվի եւ կհասնենք մեր նպատակին ասել է թե ավելի շատ կաշխատեն մեր մարզիկները, որ เป զի ավելամիտ եւ մարզիչների աշխատասիրությունը եւ մարզիչների պահանջկոտությունը եւ մարզիկների աշխատասիրությունը միահամուռ կբերի ավելի բարձր արդյունքների։ Չենք բավարարվի 4-րդ հորիզոնականով, այլ կզգտենք դեպի 3-րդ, 2-րդ, ինչու՞ չէ նաեւ առաջին։ Շնորհակալություն։ Սպորտմոլորակն է եթերում բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Սպարտակի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը եւ կիսապաշտպան Արազ Օզբիլիսը հրավեր են ստացել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականից պատրաստվելու 2016 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջիկա հանդիպումներին։ Սեպտեմբերի 4-ին Նովի Սադում Սարգիս Հովսեփյանի գլխավորած թիմը կհյուրընկալվի Սերբիայի հավաքականին, իսկ սեպտեմբերի 7-ին Երևանում կընդունի դանիացիներին։ Հայաստանի հավաքականը 5 խաղում վաստակել է 1 միավոր։ Հունգարիայում շարունակվող բռնցքամարտի կանանց Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Անուշ Գրիգորյանը դուրս է եկել եզրափակիչ։ 51 կիլոգրամ քաշային կարգիկից հայեզրափակչում Անուշ Գրիգորյանը պարտության է մատնել բրիտանացի Էլիս Ջոնսին։ Օգոստոսի 22-ին կայանալիք եզրափակիչ մենամարտում հայ մարզուհու մրցակիցը կլինի հույն Լեա Ֆոտերին։ Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչը մեկնաբանել է թենիսի Մոնրեալի Masters շարքի մրցաշարի եզրափակում բրիտանացի Էնդի Մարեից գրած բարդությունը։ Էնդին արժանի հաղթանակ տարավ եզրափակում։ Կարծում եմ, այս մրցախաղում գլխավոր տարբերությունը մեր մատուցումներն էին։ Ես լավ չէի մատուցում 1.5 սեթի ընթացքում, սակայն պետք չէ թերագնահատել Մարեի արժանինքները։ Նա արժանի էր հաղթանակի։ Էնդին ավելացրեց խաղի ժամանակ եւ կատարեց մի քանի հիանալի հարված։ Մինչև այս մրցախաղը Ջոկովիչը 30 անընդմեջ հաղթանակ էր տարել Masters շարքի մրցաշարերում։ Այդ հաղթանակից հետո Մարեյը շրջանցեց շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերին եւ դարձավ աշխարհի երկրորդ ռակետը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, մեր բոլոր մարզիկներին հաղթանակներ ենք մաղթում, իսկ ձեզ հիշեցնում, որ չափավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը առողջության գրավականներից է։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նանդեժ Դադոլուխանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։